Alhamdulillahi Rabbil alamin. Assalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Alhamdulillah Alloh subhanahu taoloning madadi bilan jihad fiqh darsligimizni bugun yana davom ettirib turibmiz. Avvalgi darslarimizda biz e, dushmanga bostirib borishlik va nusrat sabablari haqida gaplashgan bo'ldik. Bugungi darsimiz e, tatarrus va kofirlarga tunda bostirib borishlik haqida va uning muhim hukmlari haqida bo'ladi. tatarusni biz e, ba'zi bir birodarlar endi eshitayotgan bo'lsa bu arab tilidagi kalima bilamiz arab tilidagi kalimalarni istilohiy e, va lug'atiy ma'nolari bor hozir shu narsalarni inshaalloh batafsil gaplashamiz e, tatarrus fil lug'a tusatturu bit tursi tatarrus degani lug'atda qalqon bilan himoyalanish va u bilan to'silishlik ma'nosini anglatadi ya'ni bir narsani bilan himoyalanishlikni tatarrus deb aytar ekan tatarrus istilahan Endi istilohdagi ma'nosi ayyastaxdimal kuffarul muqatiluna man la yajuzu qatluhum minhum kanisa va sibyan aw min asral muslimin. Kofirlarni ya'ni jang qiluvchi kofirlarni uni o'ldirish joiz bo'lmagan musulmonlarni yoki ayollarni yoki bolalarni qalqon qilib ishlatishligini e, tatarusi istilohiy ma'nosi ekan. Endi Mana shu holatda bir savol tug'iladiki, agar kofirlar musulmonlarni qalqon qilib jang paytida qo'yadigan bo'lsa, qarshi tur tarafda turgan musulmonlar ularni o'ldirishligi joizmi, joiz emasmi degan savol bor. Mana shuni hozir inshaalloh uni hukmi haqida gaplashamiz. Hukmu istihdabil mutatarrus. Tatrus qilingan musulmonlarni hadafga olishlikni hukmi. annabiy sollallohu alayhi vasallam nasabal manjaniq ala ahli Toif ma anna fihi nisaihim va atfalihim. Nabiy sollallohu alayhi vasallam Toif ahliga manjaniqni tikka qilganligi sahih hadislarda kelgan. Ularning ichida ayollar, bolalar bo'lishligini bilganligi bilan birgalikda. Va bunga ko'plab e, janglar misol bo'lishligi mumkin. Mana shunga o'xshab e, musulmonlarni askariy qo'mondonlar tarafdan, jayishlar tarafdan, sahobalar tarafdan manjaniqni e, shu bir qavmlarga tiklashlik ko'p sodir bo'lgan. sahobalardan ham tabiat tobiinlardan ham tobiinlardan ham nabiy sallallohu alayhi vasallam davrida ham sodir bo'lgan mana shu paytda ular bilardiki uni ichida uni o'ldirishlik halol bo'lmagan ayollar bolalar bor edi lekin mana shuni bilishlik bilan birga ular tiklagan demak endi buni nimaga tiklagan degan savol tug'iladi hozir mana shu yerda ulamolar ba'zi bir qovullari bor shundan ba'zilarini o'qib eshittiramiz اتفق الفقهاء على أنه يجوز رمي الكفار إذا تترسوا بالمسلمين ulamolar ittifoq qilishganki agar kofirlar musulmonlar bilan tatarruz qiladigan bo'lsa va uni huzuridagi asirlarni tatarruz qilib qalqon qilib olgan bo'lsa ularni o'ldirishlik joiz ekanligi ulamolar ittifoq qilgan nimaga desa mana shu paytda agar e, unga zarurat chaqirsa joiz ekanligini aytishgan o'z o'zidan emas bu narsa zarurat nima desa mana shu musulmonlarni o'ldirishi o'ldirilmaydigan bo'lsa o'ldirishlikdan tiyiladigan bo'lsa musulmonlarga katta zarar e, olib kelishligi mumkin. Shuning uchun e, ularni o'ldirishlik joiz deb aytilgan. E, yoki bo'lmasam ala xavfi ala ittisol qoidatul islom. Musulmonni katta bir asoslaridan biri yiqilib ketishligidan qo'rqiladigan holatlar bo'ladigan bo'lsa, va birramil kuffar va kofirlarni otishlikni faqat qasd qilishlik bilan musulmonlar qalqon bo'lgan musulmonlarni ham otishlik joiz ekanligiga ulamolar ittifoq qilgan deb aytyapti chunki e, dinda foyda zararni o'lchashlik bor agar zarar ko'payib ketadigan bo'lsa ikkita narsada ikkita zarardan bittasini yengilrog'ini tanlanadi ya'ni aytyaptiki ulamolar agar o'sha qarshisidagi qalqon bo'lgan musulmonlarni qatl qilinmaydigan bo'lsa undan ham katta zarar kelishi mumkin nima zarar desa ana shu qarshidagi kofirlar musulmon o'lkalarini umuman bosib olib ana shu yerga hukmronlik qilish orqali qo'l ostidagi u yerdagi musulmonlarni hammasini kerak bo'lsa vojibotlarni qildirmasligi mumkin bu narsani mana bugungi kunimizda ko'p guvoh bo'lib turibmiz xosatan masalan xitoyda xitoy qancha qancha zulmlarni internetga ham chiqaryapti ba'zi musulmonlar shu narsani bilmaydi kerak bo'lsa chunki unga qizig'i ham yo'q aksar musulmonlar musulmonlikni davo qilib yuradi lekin mm, shu rossiyada yoki bir koreyada boshqa davlatlarda ishlab qorni yaxshi to'ysa o'sha bola chaqasini boqsa moshinasi uyini bir yaxshi ta'mirlasa mana shu maqsad bo'lib qolgan kichkina bir maqsad bilan yashashga o'rganib qolgan musulmonlar lekin bu e, qiyomatda albatta buni javobi bor bu ishlarni chunki u bizni bitta tanamiz bir yerda kesilib yotibdi biz bu yoqda xotirjam turishligimiz o'zi e, aqlga sig'maydigan ish mana shunday zararlar kelishi mumkin hozir masalan e, turkistonda o'sha xitoy qo'l ostidagi uyg'urlarga har bitta uyga kelebisi bittadan xitoy tiqib qo'yapti erlarini qamoqqa olyapti ayollarni kerak bo'lsa e, jinsiy a'zolariga o'sha sovuq muzlarni tiqib shunday bir juda bir ayanchli qiyinchiliklar bilan qiynayapti bu narsani o'zimiz bir faraz qilib ko'radigan bo'lsak o'zimizni ahli ayolimizga oilalarimizga bu narsani sig'dira olmaymiz to'g'rimi lekin ularni ham qonlari biz ahli ayollarimizni qonlaridan arzon emas bir xil o'zbekistonda hozir ko'ryapmiz masalan o'zini partiyalarini tuzib oladi e, maktablariga har xil qonunlarni chiqaradi alloh subhana taolo vojib qilgan hijoblarni man qiladi turli xil shunga o'xshash e, kerak bo'lsa masjid yoshlarni belgilab qo'yyapti kim bo'libdiki u alloh subhana taolo qonuniga qarshi chiqsa mana shunday ahmoqgarchiliklarni qiladi xullas kalom tanglik hayot kelib chiqadi mana shu narsalarni oldini olishlik uchun ham kam sonli musulmonlarni o'ldirishlik orqali katta bu zararni daf qilishlik deyiladi shuning uchun ham musulmonlar bunga joiz deb ulamolari joiz deb aytgan Ammo musulmonlar bilan himoyalangan kofirni urishga imkon bo'lsa, lekin holat vojib darajasiga yetmasa, ba'zi ulamolar buni joiz degan, ba'zilar joiz emas degan. Ya'ni urmasa ham zarar kelmasligi mumkin holatlar bo'ladi, ba'zilar yo'q, baribir shunda ham urish kerak kofirni, chunki ertami kech baribir bostirib keladi degan fikr borligi uchun ba'zi ulamolar yo'q, unda ham urish kerak deb aytadi. Ammo agar musulmonlar bilan himoyalangan dushmanni o'qqa tutishsiz, o'qqa tutmasdan mag'lub qilish imkoni bo'ladigan bo'lsa, avlo bundan foydalanadi. Masalan, qisqa qamal qilib turib ushlab turishlik kofirlarni ularga qarshi otmaslik orqali ya'ni musulmonlarni e, o'sha qonini ketkazmasdan ularni yengishlik usullari bo'ladigan bo'lsa mana shu usullardan qo'llanishlik kerak ibn taymiy rahimahulloh aytadiki وقد اتفق العلماء على أن جيش الكفار إذا تترسوا بمن عندهم من أسرى المسلمين agar kofirlar o'zini huzuridagi asr bo'lgan musulmonlarni tatarrus qiladigan bo'lsa ya'ni kofirlar o'zini huzuridagi o'sha asr bo'lgan musulmonlarni e, tatarrus qiladigan bo'lsa va xuifa alal muslimina zarar agar musulmonlar zarardan qo'rqadigan bo'lsa idza lam yuqatilu fa innahum yuqatilun agar ularni o'ldirmaydigan bo'lsa o'sha tatarus bo'lgan musulmonlarni o'ldirmas o'ldirmasa musulmonlarga katta zarar kelishligidan qo'rqadigan bo'lsa ularni qatl qilinadi deb aytyapti ibn taymi rahimahulloh. hatto bu jangda qalqon bo'lgan asr musulmonlarni o'ldirishga olib borsa ham qalqon bo'lgan musulmonlarni o'ldirish joizligi xususida o'zi ulamolarni ikkita mashhur e, so'zini keltiradi shunda ibn taymi rahimahulloh shulardan bittasi o'ldirishlikka haqli bo'lmagan kishi o'ldirishga haqli bo'lmagan kishi islom foydasi uchun o'ldirilsa shahid bo'ladi degan gap qovulni keltiradi ya'ni o'ldirishga haqli bo'lmagan kishi tatarus tatarus bo'lgan musulmon qalqon bo'lgan musulmon mana shuni o'ldiriladigan bo'lsa u islom yo'lida shahid bo'lib ketadi deb aytyapti ya'ni u o'zini e, shu qonun orqali boshqa musulmonlarga foyda keltirganligi uchun ho'p tatarrus hukmlari xususida kengchilikka yo'l qo'yilmaydi aslida Wal aslu fi ahkami tatarrus adami tavasiyu fihi e, ya'ni bunda kengchilikka yo'l qo'ymaslik tatarrus hukmlarida ammo mana shunda kim e, kengchilikka yo'l qo'yadigan bo'lsa xuddi xavorijlar kabi musulmonlar bilan musulmonlar qoni bilan qo'lini bulg'aydi demak tatarus masalasi hamma qilib ketaveradigan yoki bitta jeyish qo'mondoni bo'ldi joiz deb ketadigan ish emas tatarus o'zi hukmi haqida gapirildi lekin bu qaysi holatda hukmlar mana shu narsani bilib olishlik kerak hozir masalan ko'pchilikda uchraydigan muammolardan bittasi darslarni eshitiladi, hukm u holatga tushadimi tushmaydimi ana shu hukmni qo'llab ketilaveradi e, ayollar safar qilishligi bo'lsin e, difo holatda ota ona roziliksiz chiqishlik holatlari shunga o'xshash ko'p masalalar bor u hukm umumiy umumiy bo'lgandan keyin umumiy hukm aytiladi lekin hukmlar holatiga qarab turib yana o'zgarib ketadi shuning uchun bu narsani ushlab olib boshqalar bilan tortishib yurmaslik kerak endi tatrus bo'lgan kishilarni hadafga olishlikni joizligini shartlari bor mana shu shartni topilsa keyin qilinadi tatarus masalasini birinchisi idadaat ad zarura iladalik agar zarurat mana shu narsaga chaqiradigan bo'lsa ya'ni e, shu ularni o'ldirishdan tiyilinsa musulmonlarga mag'lubiyat uchrashligi mumkin bo'ladigan bo'lsa ularni qatl qilinadi ya'ni o'ldirilmaydigan bo'lsa musulmonlarga mag'lubiyat olib keladigan bo'lsa buni ham holatini o'zi ko'riladi ayyaqsuda birromil kuffar nimada o'sha otishlikda faqat kofirlarni qasd qilishlik musulmonlarni ham qasd qilib alamim avolaman deb otib ketishlik emas va oxirgisi mana bu ishlarning hammasida shar'iyla bilan shu mintaqaning shariylari va askariy qo'mondonlari bilan maslahat qilgan holatda bajarishlik demak mana shu narsani bilib oldik tatarusni hukmlari haqida aytdik va buni holatlari o'zini holatiga qarab o'zgaradi biz bu narsani joizmi joiz emasligini bilib oldik inshaalloh va ba'zi bir ulamolardan qovullarini ham eshitdik endi keyingi masalamiz e, kofirlarga qarata otishlik va tunda bostirib borishlikni hukmi kimdir endi rahmi keladida bu ham kofir bu ham inson nimaga otish kerak boshqa degan gaplar bor yoki tunda bostirib borilgan paytida ularni e, shu binolari bo'ladi daraxtzorlari ekinzorlari bo'ladi shularni payhon qilinadimi bola chaqalari bo'lsa ularni ham qatl qilib yuboriladimi degan savollar tug'ilishligi tabiiy mana shu narsani inshaalloh hozir e, o'qib o'rganamiz agar yerda isyon qilgan tog'utlarni binolarga kirishlik uchun maskanlarga kirish uchun binolarni yakson qilishlik yoki daraxtlarni sindirish va bolalarni o'ldirish yoki ayollarni o'ldirish orqali kiriladigan bo'lsa bunda zarar yo'q deb aytadi chunki biz bu narsaga majbur bo'lganimizdan qilyapmiz bu narsaga biz qasd ham qilmaganmiz bu narsani hadafga ham olmaganmiz chunki sog'lom musulmon o'zi binolarni buzib insonlarni o'ldirishlikka qiziqmaydiku to'g'rimi bizni maqsadimiz o'zi qarshimizdagi tog'itlarni yo'q qilishlik yerda tug'yonga ketgan insonlarni boshqarmoqchi bo'lgan shu toatlarni yo'q qilishlik mana shu orqali shu toatlarga yetishlik uchun mana shu narsalarni qilib boriladigan bo'lsa bunda ziyon yo'q chunki buni orqasida katta foyda bor shuni yo'q qilishlik bilan ildizi bilan sug'urib tashlashlik orqali boshqa musulmonlarga yo'llar ochiladi bunga dalil sob ibn jassam roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadis an rasululloh sallallohu alayhi vasallam suila an ahli dar minal mushikina yusabu min nisaihim va وضراريهم faqal hum minhum. nabiy sallallohu alayhi vasallamdan so'raldiki e, mushriklarni yerlarga tunda bostirib borish va ularni ayollariga va bolalarga zarar yetkazishlik haqida e, nabiy sallallohu alayhi vasallamdan so'ralindi Shuni nabiy sallallohu alayhi vasallam hum minhum deb aytdi ular ana shulardandir bu degani ularni ham qatl qilsa bo'laveradi degani chunki buni shu ishni qilmasa iloji yo'q yetib olmaydida bularnishligi yetibormagandan keyin u davom etaveradi tug'yonida bu o'zi aqlga ham hisob ko'rganda qarasa to'g'ri bo'lgan ish imom termiziy rahimaulloh ahli ilmlar tunda bostirib borishga va hujum qilishga ruxsat bergan ba'zilar esa buni karih ko'rgan deb aytadi bu unchalik sahih qovul emas deb ulamolar ham aytishgan salama ibn akva roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda u kishi havazin qabilasiga abu bakr bilan tunda hujum qildik vaholanki uni bizga nabiy sallallohu alayhi vasallam amr qilib tayyorlagandi deb aytyapti ya'ni nabiy sallallohu alayhi vasallam o'zi amr qilib tayyorlagan abu bakr bilan birgalikda kirishganda tunda hujum qilishgan tunda endi ma'lum yoshlarni ham bolalarni ham o'ldirishlikka to'g'ri kelishi mumkin ana shu paytda nabiy sallallohu alayhi vasallam buni amir qilib tayyorlaganini o'zi bunga bu ishga rozi bo'lganligini alomati va nabiy sallallohu alayhi vasallam umrini oxirida o'zi toif bilan havazin qabilasiga g'azovat qilganlar ya'ni bu umrining oxirida bo'lgan ishlardan mansux ish emas ya'ni nasx bo'lgan bekor qilingan ishlardan emas chunki nabiy sollallohu alayhi vasallam oxirida bo'lgan ish bundan tashqari imom ahmad bilan ishoq ibn rahavay rahmaulloh ham dushmanga tunda bosir boshda hech qanaqa zarar yo'q deb aytishadi bu yerda bir tanbih e, degan joy bor bu masala xususida ahli sunnat ulamolar kiyim qo'yib bermaslikka va faqat zarurat yuzasidan yoki shariy hojat bor paytdagina ruxsat berishga qattiq e'tibor qaratishadi chunki bu tatarus masalasi bilan hukmda e, tunda bostirib borishlik masalasi e, bir xatarli bo'lgan masalalardan bittasi chunki u yerda musulmonni qoni rol o'ynaydi shuning uchun eh, tunda bostirib borish ham tatarus e, masalasiga ham juda qattiq e'tibor berishadi va bo'lib ham tunda bostirib borish bilan tatarus masalasini o'rtasini ajratishadi ikkalasiga ikki xil hukm berishadi chunki avvalgi holatda faqat kofirlarga qarshi tunda bostirib borishda to'g'rimi ikkinchi holatda uni orasida musulmonlar ham bor demak musulmon qoni va arzon narsa bo'lmaganligi uchun bu narsaga qattiq e'tibor berishadi va har bitta holatda o'zini egalaridan fatvoni olishlik kerak kofirlarga qarshi har xil qurollar bilan otishlik va tunni bostirib borishlikni shartlari bor ya'ni kofirlarga har xil katta og'ir qurollar bilan otsa ham bo'ladimi desa bo'ladi buni faqat shartlari bor Birinchisi e, suda bir romil kuffar va mashruq qatlihim. E, birinchisi ularni o'ldirishda mashru bo'lgan kofirlarni ochishlikni xas qilishlik. Ya'ni ayollar, bolalar, qariyalar emas. Bu hammaga ma'lum bo'lgan narsa. Ikkinchisi an takuna al-maslahatul marjuwa min amaliyati aksar bi kasri min mafasidiha janibiyya. Ha, Ikkinchisi o'ylangan ya'ni foyda zarardan ko'p bo'lib ketmasligi o'sha amaliyotni qilishdan bo'lgan foyda uni zarardan ko'p bo'lib ketmasligi hop uchinchisi har bir holat xususida shariy va askariy qo'mondonlardan maslahat olib qilishlik buni aytdik tatarus masalasida ham aytdik bunda ham shu xuddi shu shartlar kelyapti demak har bir ishda işte, o'zini egalaridan baribir so'rashlik kerak hukm shu ekan deb turib olib ketavermaslik kerak ba'zi bir toifalarga o'xshab Hop, kofirlarga qarshi har xil qurollar bilan ochlik e, holatlarini ko'rdik. Endi harbiylardan o'ldirish harom bo'lgan kimsalar bor. Harbiyda o'zi nimaga aytiladi desa, e, ularga ahdi bo'lmagan, omonlikda bo'lmagan, himoyada bo'lmagan kofirlarning hammasi harbiyga kirib ketadi. Demak, qaysi-qaysi birinchisi ahdi bo'lmagan. Kullu kafir la zimmata lahu va la amana lahu va la ahda. E, demak 3 ta ekan ahdi bo'lmagan omonligi bo'lmagan himoyada bo'lmagan kofirlarni barchasi harbiy ya'ni jang qiluvchi kofirga kirib ketadi ekan musulmonlarga qarshi jang qilmaydigan betaraf kishilar ham harbiylardan hisoblanadi ya'ni man betarafman deb turib olgani o'tmas ekan u paytlarda hop jumhur ulamolar nazdida o'ldirishlik harom bo'lgan kishilar quyidagilar ya'ni o'ldirishlik harom bo'lgan kishilar yaxshilab e'tibor berib eshitib olamiz birinchisi yosh bola ikkinchisi ayol kishi e, uchinchisi cherkovga berkinib olgan rohib e, keksa odam nogiron kishi ya'ni shol shunga o'xshash kishilar va ko'rlar yuqoridagi sanalgan toifalar agar e, musulmonlarga qarshi urushmaydigan bo'lsa illam yuqotilu av yahridu alal qita av shariku fihi baroy agar e, musulmonlarni qiziqtirmaydi musulmonlarga qarshi jangga qiziqtirmaydigan bo'lsa yoki sherik bo'lmaydigan bo'lsa bu narsada e, ulardan tiyiladi ammo lekin e, musulmonlarga qarshi jang qilib turgan bo'lsa kompyuterlarda bir narsani tarqatib turishga yordam berib turgan bo'lsa shal bo'lsa ham yoki ko'r bo'lsa bir maslahatini berib turgan bo'lsa yoki bir keksa kishi bo'lib sherik bo'lib turgan bo'lsa g'oyalarni berib turgan bo'lsa u ham o'sha kofirlarni ichida qatl qilishlik joiz bo'lib qoladi Mana shu masalalar bugungi e, o'rganishligimiz kerak bo'lgan masalalar demak tatarus masalasini tushundik tatarus himoyalanish qalqon qilish masalasi ekan bunda albatta baribir shartlari bor e, har bir holatda otish o'ldirishlik joiz deb ketavermaymiz e, shariy qo'mon shariy askariy qo'mondonlardan maslahat olgan holatda qilamiz lekin u undagi asl demak o'ldirishlik joiz ekanligi dedik undagi o'lgan kishilarni shahid bo'lishligi haqida ibn taymiy rahmaulloh qovullarini ham aytib o'tdik va keyingi masala kofirlarga tunda bostirib borishlik haqida nabiy sallallohu alayhi vasallam abu bakrga abu bakr boshchiligida salama ibn akvani jo'natganliklari e, bu bu umrini oxirida bo'lib o'tganligi ya'ni mansux bo'lmagan ishlardan sanalganligi ya'ni joiz ekanligi va e, bunda ham biz e, aytdikki bu ishda keng qo'yib bermaslik iloji boricha shariy askariy qo'mondonlar bilan maslahatlashgan holatda qilishlik ali muhim bu ishda işte, joizligi deb aytdik va e, harbiy kim ekanligini ham bilib oldik kullu kafir la zimmata lahu va la amana lahu va la ahda lahu ahdi bo'lmagan zimmasi bo'lmagan omonlik bo'lmagan kofirlarning hammasi harbiy hisoblanadi chunki bilmaymizda ular qaysi chekka yurtlardan turib olib turib fikri bilan boshqa mm, faqat amerika bilan rossiya emasda bizga qarshi jang qilayotgan ko'plab davlatlar bor maxfiy turgan bu ishlarni boshida shuning uchun mana shu narsadan tashqarisligini ulamolar o'zi harbiyga kiritgan Va biz aytdik o'ldirishligi mamnu, ya'ni mumkin bo'lmagan qariyalar, ko'rlar, rohiblar yoshi katta kishilar yoki shol bo'lgan kishilar bolalar ayollar bunga kirmaydi deb aytdik illo agar jang qilmaydigan bo'lsa qitolga jangga musulmonlarga qarshi jangga tezlashtirib turadigan yoki sherik bo'lgan kishi bo'lmaydigan bo'lsa agar u bu ish qilayotgan bo'lsa u ham qatl qilinadi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك